Tēlniecība Latvijā Autore Stela Pēlše Par tēlniecības sākotni var uzskatīt neolīta plastiskos darinājumus - dzintara aļņa galvu no sārnates, antropomorfās raga skulptūras no Lubāna mitrāja un citus. Īss attīstības raksturojums Viduslaikos izceļama Rīgas doma, akmens kalumu būvplastika, pīlāru, konsoļu un kolonnu kapiteļi vēlās romānikas un agrās gotikas formās. Senākās koka skulptūras Austrumbaltijā nākušas no Roņu salas, piemēri Marija ar bērnu, dievmāte un bīskaps ap 1320. gadu. Zināmi daži augstvērtīgi ievesti darbi, Pieta no Rīgas svētās Jēkaba baznīcas ap 1400. gadu, Lielās ģildes virotņu altāra cilnis Marijas nāve ap 1460. gadu, savukārt triumfa krusts 14. gadsimta beigas no svētā Jēkaba baznīcas varētu būt vietējas izcelsmes. Gotikas un renesanses elementi savijas 16. gadsimta sākuma laicīgās tēlniecības reliefos, piemēram, Madonna ar bērnu un Livonijas ordeņa mestrs Walters von Plettenbergs no Rīgas pils. 16. līdz 17. gadsimta galveno tēlniecības produkciju veidoja kokā grieztie baznīcu iekārtas priekšmeti, piemēram, Tobijasa Heinza Jālgavas svētās trīsvienības baznīcas lasām pulcinārsijas tehnikā, ēdoles zlēku, Jaunpils un citu baznīcu iekārtas. Parādījās jaunas tēlniecības formas, epitāfijas un sienas kapenes. 17. gadsimta beigās līdz 18. gadsimta sākumā nozīmīgs baroka tēlniecības centrs bija Ventspils kuģu būvētavas koku tēlnieku darbnīca, kur darbojās Nikolas Sefrens jaunākais, Mihails Markvarts un Johans Mertens. Šīs darbnīcas veidotie plastiski izteiksmīgie graznie baznīcu iekārtu ansambļi Svētās Annas baznīcā Liepājā, Lestenes, Ugāles, Lanzes baznīcās atbalso Centrāla Eiropas baroka tendences. Rīgas akmens tēlniecībā dominēja vairāk klasicizējošs strāvojums, piemēram, Reitērna un Danenšterna nama dekors. 18. gadsimta beigās līdz 19. gadsimta sākumā, nostiprinoties klasicisma iespaidiem, tēlniecības darbi tika lielākoties importēti no Krievijas vai Vācijas. Vairāku pazīstamu rietumē Eiropas tēlnieku, piemēram, Bertela, Torvaldsena un Kristiāna Daniela rauha darbi bijuši vietējo muiznieku īpašumā. Populāras kļuva dekoratīvas skulptūras parkos un dārzos, parādījās arī pieminekļi pilsētvidē. Dekoratīvajā tēlniecībā svarīga bija 1875. gadā Rīgā ieceļojušā vācu tēlnieka Augusta Folca darbnīca, prasmīgi piekopjot konvencionāla akadēmisma tradīcijas. Attīstība līdz 1940. gadam latviešu tēlnieki Pirmie latviešu izcelsmes tēlnieki Gustavs Šilters, Teodors Zaļkalns, Burkhards Dzēnis vispirms ieguva izglītību Štīglica centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā Pēterburgā 19. un 20. gadsimta mijā, pēc tam papildinoties Augusta Rodēna privātajā akadēmijā Parīzē. Staitēlnieciskas bronzas, marmora un granīta apaļskulptūras un portreti akcentēja psiholoģiskos stāvokļus. Parīzē apgūtā impresionismu formu valoda un neoromantiskais lirisms aizsāka tēlniecības modernizāciju, vēlāk transformējoties jaunos veidos. Teodora Zaļkalna darbi Stāvošā māmiņa 1915. gads un Sēdošā māmiņa 1916. līdz 1923. gads uzskatāmi par klasiskā modernisma aizsācējiem latviešu tēlniecībā ar ekspresīvi lakonisku geometrizāciju iemiesojot Pirmā pasaules kara bēgļu drāmu. Starpkaru perioda monumentālās tēlniecības virsotnes ir Kārļa zāles modernisma un arhaizācijas tektoniski izteiksmīgā sintēze brāļu kapu ansamblī 20. gadu otrā puse un brīvības piemineklī 1930. līdz 1934. gads. Geometrizācijas eksperimenti izpaužas Teodora Zaļkalna, Kārļa Zāles, Martas Skulmes 1920. gada darbā Mana ģimene un citos Arī Emīla Meldera 1921. gada darbā rakstnieka Pāvila Rozīša portrets un citos, Arnolda Dzirkala portretos un figurālajos darbos 20. gadsimta 20. gadu sākumā, savukārt realistiskāka izteiksme, impresionistisks virsmas traktējums, dažādas eiropeisko tradīciju interpretācijas un arhaizējošas noskaņas dominēja 30. gados Kārļa Jansona, Kārļa Zemdagas un citos darbos. Figuratīvisms un idealizācija kāpinājās 30. gadu otrās puses autoritārisma gaisotnē. Attīstība līdz 1990. gadam 20. gadsimta 40. gadu otrajā pusē līdz 50. gadu sākumam tika pieprasīts detalizēts naturālisms, izceļot revolucionāru partizānu un triecienieku portretus. Parkos un dārzos tika izvietotas dekoratīvas pionieru, dzīvnieku un tam līdzīgas ģipšas kultūras. Oficiāli sankcionētu pacēlumu visā padomju okupācijas posmā piedzīvoja monumentālā tēlniecība, iemūžinot ideoloģiski nozīmīgus vēstures pagriezienus. 1905. gada revolūciju, padomju varas nodibināšanu 1919. gadā, Otrā pasaules kara uzvaras un upurus un tā tālāk. Ļeņina pieminekļi parādījās gandrīz ikvienas mazpilsētas centrā. Kā formas modernizācijas piemērs minams Salaspils memoriālais ansamblis 1967. gads, autori Ļevs Bukovskis, Oļegs Skarainis un Jānis Zariņš. Bijušās nacistu nometnes vietā lakoniskie, traģiskie tēli atbalso brutālismu arhitektūras impulsus. Portreta jomā aktīvi darbojās Lea Davidova Mēdene, Mārta Lange un citi, izmantojot vienkāršas, mērneni geometrizētas formas. 70. gados tika aktualizētas tēlniecības un apkārtējās vides attiecības, nodibinot skulptūru dārzu pie Rīgas pils, kā arī aizsākot regulārās tēlniecības kvadrināles. Ojāra Feldberga ainavisko motīvu skulptūras guvušas turpinājumu Telnieka izveidotajā Pedvāles brīvdabas mākslas muzejā, kur notiek lendārta projekti, performances un citi eksperimenti ar telnieciskiem materiāliem. Mūsdienas! 20. gadsimta 90. gados līdz ar politiskās sistēmas mājiņu un valsts pasūtījumu izsīkumu tēlniecība tradicionālajā izpratnē piedzīvoja būtisku kritumu. Daļa tēlnieku, piemēram, Solveigava Siljeva, Kristaps Gulbis, Aigars Bikše, Ivars Drulle, Ginters Krumholts un citi, kas lieto dažādus netradicionālus materiālus, objektus, redīmējdus, jeb standarta objektus un citus izteiksmes līdzekļus, dažkārt pievēršoties sociāli aktuālām tēmām, aplūkojami laikmetīgās mākslas kontekstā. Tradicionālākus materiālus daudzveidīgi interpretējot gan modernismu, gan jaunāku tendenci iespaidus arī pilsētvidē, izmantojuši Igors Dobičins, Gļebs Panteļējevs, Olga Šilova un citi tēlnieki. Rīgā kopš 1972. gada rīkotas tēlniecības kvadrināles. Kopš 2004. gada tās organizē Mākslas menedžmenta un informācijas centrs, kā vērienīgus starptautiskus aktuālām tēmām veltītus notikumus ar konferencēm, semināriem un citiem pasākumiem, akcentējot objektu un pilsētvides mijiedarbību. Tēlniecība trimdā 20. gadsimta pirmajā pusē Beļģijā darbojās Augusts Bija, kas pazīstams galvenokārt ar medaļām un plaketēm, bet veidoja arī figurālus darbus. Trimdā pēc otrā pasaules kara vecākās paaudzes mākslinieki Burkhards Dzēnis, Rihards Maurs un citi lielākoties turpināja ierasto stilu. Augusts Kopmanis radījis memoriālās tēlniecības darbus, Dzintars Mežulis izceļas ar fantastiski sirreāliem tēliem, bet Leo Briedītis Janis ar augstu novērtētām abstraktās tēlniecības variācijām publiskajā telpā. Latvijas Nacionālās encyklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radio ziņu dienesta vecākais korespondents Kristaps Feldmanis.